Draga moja i poštovana braćo, izražavam vam dobrodošlicu. Ehlen vam i sehlen i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vam boravak kod nas učini prijatnim i ugodnim i prije svega korisnim. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovi naši susreti budu susreti radi njegovog lica i njegovog zadovoljstva, zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala, Allaha uzvišenog. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ovi naši susreti budu pravi susreti na kojima će se ljudi upoznati i srca sresti i na istini zbližiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovi susreti budu uspješni, da Allah subhanahu wa ta'ala nam svima poveća uputu i između nas spusti bratsku i istinsku ljubav i da na ovaj skup spusti svoju milost i učini ga skupom koji se radi njega okupio u jednoj od njegovih Allahovih kuća na koju on spušta na skup na koji on spušta svoju milost i svoju, svoj blagoslov i koji će on čuvati od šetana i šetanskih spletki. A nakon toga, draga braćo, mi smo se potrudili da organizujemo ovakve susrete ovdje u našoj kući i u našim kućama radi toga da bi se što više prema vama otvorili i da bi se što više sa vama zbližili, nasihatili i o problemima, našim problemima savjetovali. I u tom duhu smo ovo organizovali, međutim, stižu nas određene klevete koje su za nas krupne, možda u nečijim očima bezazlene, To jest, već se širi priča da je ovo novotarski skup koji je organizovan prilikom ili u priliku otvaranja novog mesđida i tako dalje, obavezam je prije nego išta drugo progovorim da vas obavijestim da mi nismo novotari, alhamdulillah, i da Allah sačuva da i kad budemo novotari, mi smo prvo ovdje govorili o organizovanju susreta, još u rano proljeće, a onda smo uočili jedan veliki problem, a to je problem smještaja, pa smo se onda zbog tih susreta potrudili da pripremimo prostor, tako da ovo nije vezano ni, ni za kakvu novotariju, alhamdulillahi rabbil alamin, i vama će to biti, inša Allah, jasno, i moći ćete to prenijeti, Allah vas nagradio. A nakon toga vi vidite koliko se i kako mi želimo da se prema vama otvorimo, a kako drugi žele da nas što više blokiraju. Zbog toga sam dugo razmišljao o čemu bi danas govorio i zašto bi ovu priliku i ovu čast koja mi se pružila, a i ovu odgovornost iskoristio. Pa sam onda razmišljao o tome kako smo do sad naš mimber koristili i zašto smo ga koristili i vi ste svjedoci da smo se trudili i Allah zna da sa našeg mimbera se čuje riječ istine, da sa našeg mimbera smo pozivali Allahu subhanahu wa ta'ala da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da se kufr učini u sva božanstva koja se obožavaju mimo njega, u sve erbabe i gospodara mimo njega, u sve tagute i one kojima se ljudi pokoravaju mimo njega uzvišenog u sve endade kojima ljudi poklanjaju svoj ljubav i koji ih odvraćaju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, pozivamo u vjeru u Allaha, ibadetu Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala, a odvraćamo od širka i kufra. Postavlja se pitanje zbog čega je onda naš mimber predmet kritika i osporavanja koja vama nisu skrivena i za koje vi znate. To pitanje me je ponukalo pa sam razmišljao o ostalim mimberima i o drugim mimberima koji su ostali izvan kritike, čemu oni služe? Čemu služi hiljade ili hiljadu, blizu hiljadu mimbera u ovoj našoj Bosni i njenoj okolini? Čemu služe milioni mimbera danas u ovom trenutku ili neposredno prije ovog trenutka ili neposredno poslije ovog trenutka danas na ovoj planeti? Zašto će poslužiti mimberi? kada bi sa tih mimbera bio otvoren poziv Allahu subhanahu wa ta'ala i tevhidu i odvraćanje, kada bi sa tih mimbera bilo plasirano i borba protiv širka i odvraćanje od širka i kada bi na svakoj hutbi po jedan čovjek naučio ispravno akidu i tevhid i vjeru u Allaha subhanahu wa ta'ala, zamislite kakav bi rezultat bio. Po jedan, a po dvojica ili desetorca ili po dvadeset ili stotinu. Odma dolazimo do zaključka čemu bi to vodilo i šta bi nakon toga što se ljudi osvijeste se desilo. Ljudi koji ispravno vjeruju i teže da Allahovu vjeru uzdižu. Znate šta bi nakon te svijesti, tako, nakon tog osvješćenja tražili i htjeli? I kakvi bi poremećaji nastali? I kakva bi se kod njih odvratnost i prezir prema širku i kufru pojavila, a ljubav prema mu'minima i tevhidu i Allahovom zakonu i šerijetu. I našto bi ih taj osjećaj naveo? E to je ono od čega strahuju taguti današnjice. I od čega su strahovali svi taguti. I zato su Osmanlije sve mimbere strogo kontrolisale. A od Osmanlija su naši SDA-ovci naučili pa još 90. godina rekli ko bude kontrolisao mimbere, bit će njegova vlast u Bosni. Iz straha od Allahove vojske i Allahovog šerijata i Allahove vjeri, mimberi su stavljeni pod čeličnu kontrolu. Taguti su svoje željezne ruke pružili prema ovim mimberima i spustili ih, nažalost, na njih. Svoje prljave čelične ruke su spustili na ove mimbere i strogo ih i čeličnom kontrolom kontrolišu, a sa mimbera njihovi radnici, iznajmljenici, ovu vjeru, umjesto da je bude i da ljudska srca ovom vjerom se oživljavaju i da ljudi poneseni ovom vjerom i snagom tevhida ustanu na noge, sa ovih mimbera se ljudi konstantno uspavljuju. I ova vjera se konstantno i ciljano i planirano prigušuje. I guži se taj osjećaj. I ljudi se zakivaju za zemlju da im slučajno ne bi šta naumpalo. A onaj ko se bude interesovo i bude previše pitao, bit će optužen da je vehabija. To je stvarnost. I pitam se, drago nam je što nas kritikuju. I zahvalni smo svakome ko nam naše mahane pokloni. Međutim, ostaje veliko pitanje. Kako su izvan kritike kritičara ostali svi, ove koji, svi ovi koje smo sad spomenuli. A napadnuti su baš ovi rijetki pojedinačni mimberi. Drago nam je da se ljudi brinu za dav i da su zabrinuti. Međutim, postavlja se pitanje kako ta zabrinutost nije usmjerena tamo gdje treba da bude usmjerena. I zašto strelice nisu odapete tamo gdje trebaju da budu odapete da bi se šer suzbio i da bi se hajr podstakao. Zato i danas kratko napominjem da je naša prava zabrinutost, zabrinutost za ono što se događa u ovom ummetu, a to je otvoreni, goli, jasni, džematski, skupni, ridet, koji stalno se širi i kontinuirano napreduje. To je naša zabrinutost. I to treba da bude zabrinutost. Svakog od nas i strah svakog od nas od tog rideta koji hara i kufra i širka koji se širi, a kojem se rijetko ko suprostavlja. I ova ridet rijetko ko prepoznaje. Ljudi zbog džehla ne vide da je masa u ridetu. Jedni zbog džehla, drugi zbog toga što se prave da su džahili i da ne znaju i da ne vide, a treći zato što se trude da ljude u neznanju ostave i da to ne, ne uoče i ne primije. Zato na napominjemo ovu stvar, a Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je ridet nešto najgore što jednog čovjeka može zadesiti i žestoko prijeti. Ja ejuhel ladina amanu, men jartadda minkum an dinihi, fe seufe je'ti Allahu bi qavmin, juhibbuhum a juhibbunahum. O vjernici, ko se od vas odmetne od svoje vjere, pa Allah će dovesti druge ljude, zamijenit će drugim ljudima, drugi narod, koji će on voljeti i koji će njega voljeti. Edilletin alel mu'minine, e izzetin alel kafirin, koji su ponizni vjernicima i gordi i osori prema nevjernicima. Juđahidune fi sebiri Allah, bore se na Allahovom putu. Vala je hafuna laume i ne boje se ničijeg prijekora. I ne treba nam da se bojimo ičijeg prijekora i ičije kritike dokle god govorimo o tauhidu i pozivamo u tauhid i odvraćamo od širka. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca na tome učvrsti. A ovaj riddet širi se zbog neznanja i zbog onih koji znaju, ali neće da govore, i zbog onih koji znaju, ali namjerno miješanju istinu sa batilom. Ovaj riddet se širi i davom mnogih učenih pokvarenih glava. Kao što kaže jedan učenjak, Allah ga subhanahu wa ta'ala iz zatvora što prije oslobodio, iza svakog belaja stoje učeni ljudi. Kao što iza svakog hajra i iza i ispod zastave tevhida stoje učeni ljudi. I zastavu tevhida i ove vjere nose učeni ljudi. Ali iza svakog belaja stoje učenjaci, ali pokvareni učenjaci. Ovi pokvareni učenjaci pozivaju u riddet pod raznim parolama i pod raznim izgovorima. A u stvari sve se svodi na to da žele da izbjegnu suprostavljanje. Suprostavljanje čemu? Širku i kufru. Žele da izbjegnu suprostavljanje i suprotnost. A je li to moguće? Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je to nemoguće. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا Neće se prestati protiv vas boriti na razne načine, znači na sve moguće načine, neće se prestati protiv vas boriti dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu mogli. Prema tome, ako misliš da ćeš ih nekako zavarat, zaboravi. Neće se prestati protiv tebe boriti, nećete ostaviti dok ridet ne učiniš. Vome jer tedid min kuma andinihi. A šta ako ti ridet učiniš? Bolje ti je da im se suprostaviš. Bolje ti je da odma padneš kao žrtva u odbrani teuhida. Bolje ti je da im se suprostaviš u bilo kakvoj da si situaciji. I bolje ti je da ti se sve drugo desi nego ridet, nego da ti oni ostave. Jer kad te ostave, završio si. Omen jer tedid minkum, gledaj šta se događa ako, ako te Ako me, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. Ridet zadesi. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Ako se od vas odmetne od vjeri i umri kao nevjernik, kao morted, njima su djela sva propala i oni su u džehennem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennem. Ovaj riddet nije nešto što je vezano za ovaj ummet. Ovo se događa kroz čitavu istoriju. Imam Tabari rahmetullah, eh, rahimehullah bilježi u predaju od Enesa radijallahu an o Allahovim riječima e kuferukum hajrum min ulaikum zar su vaši kafiri bolji od ovih? U suri Kamar kad Allah subhanahu wa ta'ala spominje narode koji su prije kufr i širk činili pa je Allah uništio na kraju kaže zar su vaši kafiri bolji od ovih koji smo sve prije uništili? uništili, kaže Enes radijallahu an, ovo su kafiri ovog ummeta. Kafiri ovog ummeta. Znači da je ovaj ummet zadesilo sve ono što je zadešavalo ummete prije ovog ummeta. Ono što je zadesilo omet Nuh alejhi selam, njegov narod. Imam Buhari bilježi predaju od Abdullah ibn Anas radijallahu anhuma da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem Bejne Adam wa Nuh ašrata kurun, kulluhum ala islam. Između Adama i Nuha je deset stoljeća, svi su bili u islamu. I šta se onda desio? Desio se riddeti širk, skretanje, skretanje. Benu Israil, Šta je sa njima bilo? Šta je sa njima bilo? Dolazili su im stalno i kontinuirano vjerovjesnici. Pa šta je opet bilo? فَبِمَا نَخْضِهِمْ مِنْ ثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ I Izbog toga što su zavjet kršili i kufr u Allahove ajete činili. Wa al-anbiya I ubijali vjerovjesnik. Dotle ih je njihov kufr odveo. I iskretanje vjere da su ubijali vjerovjesnik. Da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuo. بلجي خلال وسمون ديالو السنة والطارق ابن شهابة داية أوبيتان حذيفة رضي الله عنه يلي أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم يلتو بنو إسرائيل أستفيو سفويو فيرو ويدنم دان وديدنم قال لا ركوا يا حذيفة رضي الله عنه نا ولكن ولكنهم إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه فانسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل min kamisihi. Kaže, ne, nisu one ostavili svoju vjeru u jednom danu, nego kad im je nešto naređeno, ostavili su to što im je naređeno. Kad im je nešto zabranjeno, radili su to što im je zabranjeno. Pa su izašli iz svoje vjere kao što čovjek izađe iz svoje košulje. Tako su izašli iz svoje vjere. Halal, isto tako, rahmatullahi alaih, bilježi u istom dijelu, Es-Sunan, da su pitali Hudzaifa radijallahu anhu, ومن لم يك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون oni koji ne sude po onome što je Allah objavio su kafiri i nevjernici, kaže, rečena je Hudejfi radijallahu an, to je objavljeno za Benu Israil, pa je rekao Hudejfi, ni'amel ihvatu lakum Benu Israil. Dobre li vam braći vama Benu Israil? In kane lakum kullu hulva, wa lahum kullu murra, ako je vama sve što je slatko, a njima sve što je gorko. Letes lukunna tariqahum kad deširak. Vi ćete ići njihovim putem u stopu. Vi ćete ići njihovim putem u nanulu, u stopu ćete za njima ići. Pa su ovo sve dokazi da su narodi prije skrenuli i ridde tu činili i da je isto tako zadesilo i ovaj ummet, kao što bilježi imam Buhari, rahmetullahi alaih, od Ebu Hureyre radijallahu an, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam raeitu Amra ibn Luhayya jađurru qasbahu fin nar wa kana awalu man sawwa besevaib vidio sam Amr ibn Luhayya vuče svoja crijeva u vatri, u džahennemu. Zašto? Zato što je prvi promijenio vjeru Ibrahimovu kao što stoji u Musnedu kod imama Ahmada i kao što bilježi ibn Ishaq da je prvi promijenio vjeru Ismaila alaihi salam. I pogledajte šta se dešava sa onima koji su prije vjeru promijenili. Pa šta očekuju oni koji su danas vjeru promijenili i koji danas vjeru mijenjaju svaki dan i svaki dan dolaze sa novom, novim propisima i novim detaljima i novim, novom vjerom. Šta oni očekuju i šta je propis za njih i šta je ovo što se širi ako nije otvoreno, jasno okretanje leđa Allahovoj vjeri, Allahovom zakonu i Allahovim propisima i Allahovim propisima. Kaže imam Ibn Taymi rahmetullahi ali. Allah subhanahu wa ta'ala govori o prijašnjim radodima radi toga da uzmemo ibrat i da uzmemo pouku. I kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o prijašnjim narodima i prvim generacijama, govori o mu'minima, govori o kafirima, govori o munaficima. Zašto? Zato što sve osobine prvih mu'mina trebaju da budu osobine i mu'mina danas. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nakon detaljno ukazivanja o Jusufa salam, kaže da je u govoru o vjerovjesnicima ibrat, lakad kana fi kasasim ibrat li ulil alba. U pričama o njima je ibrat za one koji su pamjeću obdarani, pamjeću obdaren. Ibrat je, znači pouka. Uzmi i analiziraj šta je bilo sa prvima, to će biti sa posljednjima. Kakvi su bili prvi, takvi su isti i oni posljednji i mu'mini i vjernici i munafici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini mu'minima kao što su bili prvi mu'mini. A hulu qavli hada, astagfirullah li volakum, voli sairi il mu'minin, fastagfiruha jehlu mu'minun, innahu huva al-gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la'aqibatu lil muttaqin, wa la'udvana illa ala al-zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio, ljude je stvorio, mu'minima i kafirima. Huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minun wa kafir. On vas je stvorio i od vas ima mu'mina i ima kafira. I ovi mu'mini i ovi kafiri, oni su uvijek suprotstavljeni jedni drugima i mi od toga ne možemo pobjeći. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od mu'mina koji će se suprotstavljati kafirima i biti suprotstavljeni kufru i širku. Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava šta radi sa mu'minima, a šta radi sa kafirima. Oni koji ne vjeruju vjeruju i od Allahovog puta odvraćaju, dalle amala. On njihova djela u propasti, Allah subhanahu wa ta'ala, njihova djela u propasti. Ništa od njih nema. Koliko god se trudili, iznojili i krvarili, od njih ništa nema. Dalle amala. A vjernicima yukeffiru anhum sayiatihim wa asliha balahum on njima prelazi preko njihovih ružnih postupaka ne samo da će ih nagraditi za dobra djela nego i njihove ružne postupke prijeće preko njih wa asliha balahum i njihov njihovo stanje i njihova djela još popraviti i njihovo stanje popraviti. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od ovih, od ovih vjerni. A da nas sačuva od toga da budemo od onih koji su kafiri ovog ummeta za koje smo čuli da Allah subhanahu wa ta'ala pita negirajući e kufarukum hajrum min ulaikum zar su kafiri vaši bolji od ovih kafira prije koje smo uništili takome Allaha nisu. Kako kaže imam Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alih, ne, ovi današnji mušnici su još gori, nego oni prethodni. Ljudi u kojem stanju se danas nalaze je gore od onog stanja u kojem je bio Kurejš kad im je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam je došao u Kurejšu, a Kurejš je obavljao hađ, davao zekat, Allaha mnogo spominjao, dijelio sadaku, štitio nemoćnog, održavao rodbinske veze, vjerovao u Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara, stvoritelja i obskrbitelja i onoga koji određuje sudbinu i raspoređuje na faku. Tako su mušrici Kurejša vjerova. I njima je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam da ratuje protiv njih. Ovi ljudi koji nas okružuju, koji sebe možda smatraju muslimanima ili neki drugi hoće da ih prevare i da ih nazovu muslimanima i da ih ubijede da su oni ipak muslimani, šta mislite jesu jesu dostigli ovaj stepen? Ili su u daleko gorem stanju nego mušrici Kurejša? Zato neka ovo bude poziv za otriježenje, otrežnjenje i skretanje pažnje i na kovu bude napomena meni i vama i dova Allahu subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od šir i kufra i da nas uputi na pravi put i da nas učvrsti na pravom putu i da učvrsti naša srca hrabrošću i nepokolebljivošću i odlučnošću i razbortošću u osudnim trenucima. Bolim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nam poveća uputu i znanje. Bolim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zablude, da nas sačuva od svake zablude, da nas sačuva od svake novotarije. Bolim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi zato što ste se odazvali našem pozivu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obilno nagradi našu braću koja su se mnogo trudila da vam danas bude što ljepše i prijatnije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi svakoga koji je priložio svoj trud, da nagradi onoga koji je dao ideju da vas pozovemo, da nagradi one koji su uložili svoje trud, svoj trud i svoj imetak. Zaista je mnogo onih koji su se trudili i mnogo onih koji su svoje imetke uložili. Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući i on zna za naše nijete i za ono što je u našim prsima i prema tome će biti nagrada. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našoj braći muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini muđahidima na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti da naše ruke budu ruke kojima će se vjera uzlizati, ruke na kojima će mušnici i kafiri patnju osjetiti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše ruke budu ruke od kojih će svaki mu'min blagost i milost osjetiti, od kojih će svaki kafir i mušrik osorost i nemilosrdnost iskusiti. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi i uputi naš narod koji ne zna. Molim Allah subhanahu ta'ala da naš narod uputi i poduči. Zaista naš narod ne zna. Allah subhanahu ta'ala svemoćan i on može našim dovama dovoljiti i on naše dove čuje. Molim ga subhanahu ta'ala da nikog na ovom skupu ne ostavi, a da mu grijehe ne oprosti i da mu preko ružnih postupaka ne prijeđe i da ga u džennet ne uvede i ne spasi od džehennema i posnija dova je Elhamdulillahi Rabbil alemin u ahiri salam علم لي حبك يا وطني معنى الحرية والإنسان وأنا من قبلك يا وطني لم أعرف أبدا ما الأوطان علمني حبك يا وطني معنى الحرية والإنسان وأنا من قبلك يا وطني لم أعرف أبدا ما الأوطان يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان يا وطني العنوان يا وطني حبك إيمان كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى أبدا دهري يا وطني أمل الدنيا يا أملي أبدا دهري يا وطني أمل الدنيا يا أملي يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان أولي الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى علمني حبك أن أكتب وتفيض مع الشعر الأشجان ويدلف قلبي في ولئن كالطير يعود إلى الأوصان علمني حبك أن أكتب وتفيض مع الشعر الأشجان ويدلف قلبي في وليل كالطير يعود إلى الأغصان يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرى أبدا دهري يا وطني أمل الدنيا يا أملي أبدا دهري يا وطني أمل الدنيا يا أملي يا وطني أنت العنوان يا وطني حبك إيمان يا وطني أنت العنوان وطني حبك إيمان كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني أولي الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراه